Kandidat Udo Vogt hat gleich gesagt in seinen Reden, dass es eine Schande ist, dass die Regierung Merkel Truppenunterstützung gibt in Irak und in Afghanistan für deutsche Soldaten kämpfen an die Seite von den Zionisten in Amerika. Es ist eine Schande, dass diese Regierung die Zionisten unterstützt und Amerika unterstützt. Darum fordern wir dann jetzt auch auf, alle Zionisten, die in Europa verbleiben, ihre Koffer zu packen. Nenne diese Dinger bei den Namen. Und der Staat Israel ist, wie Amidjad es gesagt haben, das ist der Krebsgeschwür im ganzen Mittelosten. Und wir Und das muss einfach gesagt sein. Es ist unglaublich, dass in Israel ein Besatzungsleger jetzt beschäftigt ist, um die palästinensische Bevölkerung zu unterdrücken, sie keine Freiheit zu geben. Und was heute in Israel passiert, vergessen wir nicht. Wir wissen, wie das Volk heißt. Wir wissen, was sie tun. Wir wissen, welche Freunde sie in Amerika haben. Und einmal wird abgerechnet mit diesem Volk. Menschen frage ich nur zu denken, was es passieren geht, wenn wir einmal die Macht haben. Was wir tun, wenn unsere Gegner auf die Straße sind. Ich kann euch schwören, dann haben wir keinen Gegner mehr. Die sind alles verschwunden. Denkt nur an unsere Sträume, dass das Zukunft Wirklichkeit werden. Wir bleiben der Kämpfer dafür, für Erfolg als Vaterland. Ich grüße euch alle. Heil! Danke, Kamerad Konstantin Küsters. Deine Rede ist offensichtlich beim Publikum hervorragend angekommen.